mia cor biblioteco. Rememoroi de Luisa Caro. Cia mi estis en la unua classo de bas en Bucaresto, mese de la dudeca iarcento, mia instruistino prescribis al ni la legadon de beletrajoi, cia la plei fascinan aventuron, cia un ni baldau comenzos travivi. Si diris che ni chartegos grandan parton il niai onta e cae ai dum la tuta vivo conservo sen la menso rememorajo in pri la plei amatai il libro ci igis mini magi che io un postio en nian menson e ni ro splica i pli multai i cara i libroi disciu el ni possidos sian propran mensan bibliotecon ene de si men. Cai tiu ci maga biblioteco devos habi ec de comence kvar imagain libro bretaroin kivuin indos largigi kieleble pliegale. Tio signifas che estus domage largigi nur unu libro bretaron cai neglecti l'aliaen trit. Mi auscultis attente, mi imagis min habantan quar malplenain librobretaroin, civi attendas la libroin. Sed, ciel mi ordigos tivuin imagain librobretaroin? La instruistino diris che indas distingi inter modernai cae malnovai beletrajoi. Por compreni la malnovain, necessas lerni pri la historio de la concerna tempo, pri la pens maniero de tiu tempai homoi, ex modai cutimoi, cal tiel plu. Crome, indas distingi inter beletrajo i vercitai originale en la rumana, quiu estis la denasca lingvo de ciu infanoi en mia classo, cae beletrajo i traducitai en la rumanan el diversai lingvoi tiui ci aludas al tradizioi cae pens manieroi de aliae landoi. Ancao la traducajoin consistigas ciu modernai, ciu mal novai vercoi, cae se ni dedicios po unu libro brettaron al ciu el tiui categorioi, ni havos entude quar mensain libro brettaroin. Si opinis che homo qui neglectus unu el tiui libro brettaroin, ne capablus suffice bone giui la libroin appartenantain alla aliae tri, char tia homo ne povus suffice bone compreni cae compari modernain au mal modernain pens manieroin, sia landain au adilandain. Tiu tempe la senso de tiui sagiai vortoi ne estis tre clara por mi. Tamen, mi proponis rememori la consiloin de la instruistino por realigi ciele ble pli fidele in mia vivo, char mi amegis si. Cai ciu vorto de si dirita estis por mi grava cai cara. Sed mi estis confusita, char mi demandis min, ciu libro publicita ciare iam farigios mal nova beletrajo venontiare? «Ciu mi devos ciu iare translochigi libroin de unu libro bretaro al alia? Iu case la bretaro de la moderna literaturom al plenijos ciu iare? Tiel ne niameblos realigi mian perfectan mens ad bibliotecon?» Fin fine mi audatis paroli cun la instruistino primia maltrancvilo. Si ridetis, sed ne primocis min si et ne miris che mi pensis pri sia metafora esprimo lautio naiva concreta maniero si respondis pazienze che moderna estas la literaturo verkita proximume post quiam miai geavoi nascigis do gia modernezzo ne shangigios dum mia vivo. Si clarigis al mi che ofte Oni publicas originalain au traducitain libroin, kiwi estis verkitai multain jaroin antaue. Do por locigi iun libron en la giustan mensan librobretaron, ne gravas ciam gi estis eltonita, set ciam gi estis verkita. Pasis uno au du jaro. La Franza, kiwi mia patro instruis minec de tre fruet, farigis iam tre familiara lingvo por mi, cae mi iam legadis franzain por infanain refuoin cae libroin. Mi comencis compreni che nel mio traduco popas esti cent procente fidela alla originalo. Mi sciadis fabloin, cae parceris quelcain fabloin de la Fontaine en la Franza, sed ciam mi trovis ilin en rumana versio, brilla versio fare della fama romana poeto Tudor Adviesi. Mi tui rimarcis che versa traduco esta sec pli mal fidela alla originalo o la uvorta traduco. Hazarde in tiu ci specifa caso amba o versioi estis maestrai. Quancam ili mal concerne detaloin. Mi comprenis che la traducita i havas sian propran literaturan valoron. Iom post iom al miai human lingvai mensai librobretaroi comencis al donigi ancora u quar librobretaroi franz lingvai. Passis ancora u quelca tempo, cia mi estis circa o decia ragia mi comencis lerni aliaen etnaen lingvoin, cae tiam ocasis uno e la gravae sen de mia vivo evidentigis in a capablo lerni lingvo in estas tre modesta, la facto che mi tion facile lernis la franzan, ne shuldigis al talento, sed alla facto che mi ec lernis cine de tre frua agio, cal tutte nature. La sama facilezzo ne miam plu ocasis concerne alian et nan lingvon bedaurinde. Malgrau tio, Dumia tutam vivo mi chatis lerni lingvoin, tamen mi devis trebi multe por atingi ets la mezan au almen au la bazan nivelon en etnai lingvoi. Relative fluan nivelon mi atingis nur en la Franza, facile cae nature, en la Angla, mal facile, post circau dec iaroid de pacienza strebado, cae en Esperanto, facile, post circau du iaroid de agrapla lernado nur per edettivui tri nedenasca lingvoi, mi successis plenigi signifain bretaroin por aldoni ilin al mia mensa ruman lingva biblioteco. Aliaen et nain mi successis lerni nur suprage, tivuin mi aciris mal rapide cae mal facile, sed forgesis rapide cae facile. Tamen, anta ol forgesi ilin, mi strebis al doni por ciu el ili po unu breton au breteton, sur ciun mi ame metis almenau quelcae versoi nel iu poemo, au el iu canto, quelc foie nur quelcae mal novaen proverboin, au por infanan folcloran versageton. Tia maniere ec el la forgesitae lingvoi restis carae spuroi in mia animo. La metaforo pri la quar faga mensa biblioteco revenis ofte in miaen pensoin. Ic ciam mi successis legi nur quelcain pagioin en iu lingvo, mi provis electi la textoin tiel, che ili estu laueble egale distribueblai en quar facoin. Cirilate mi havis interesan sperton concerne la latinan. Mi estis supposinta che mi malcovro spere de gi nur antiquan literaturon, sed attendis min agrabla surpriso. Mi trovis ancao fresh vercitan poemaron fare de Traian Lezărescu, rumana poeto quiu vercis bele, latin lingve, ca ec latinigis quelcaen modernain rumanain poemoin la hebrea occupas tute apartan locon en mia vivo. Mi malcovris gin je l'agio de tridec tri, cae tio estis la comenzo de mia longa cae ne reciprocita pasia amo por tiu lingvo. Por racconti prigi mi mesonus verci quelc cent pagian autobiografian romanon, sed tio estus terrure enuige, cae por mi cae por la leganto. Citere mi ec ne scias el finigius tian longan, melodramezan romanon, char mi ancora strebas pli profundigi mian malfacilan amrilaton cun la hebrea, cae intensas persisti tiu directen dis la fino de mia vivo. Tial, mi legas ciu tage po ilom en la hebrea, mal rapidege, sed paciente, enricigante anca opere de gii, mian mensan bibliotecon. Esperanton mi malcovris el agio de quindec hoc. Ne nur la promeso pri facile lernebla lingvo al logis min, mi precipe stivolis pri la esperanta literaturo. Min emociigis la ideo che, por la unuan foion en mia vivo, mi conatillos cun literaturo qui unasquis primal al am tempe cum miae qui habos do in mia imaga mensa biblioteco la originala esperanta in beletrajo e povus occupi nur la bretaron por moderna libros excitis min la perspectivo ec con i literaturon qui es radico i trovigas en ciui cultura tradizioi de la mondo Tial mi demandis min ec de comence, cio differenzigas la originala in esperanta in beletrajoin de la moderna i vercoi originale creitai in etnai lingvoi, cai poste esperanti vitai. mi pensas che la muro cio apartigas tiuin in estas relative mal certa despli che la autoroi ofte esperantigas sia in proprain alilingvain lingvain vercoin. Mi credas che la idealo de la esperanta culturo ne estas atingi homogenezon, sed realigi harmonion inter siai plei diversai aspectoi, danke al mia comuna strebo compreni, cae al proprigi cieleble plimultain bonain, cae velae traditioine de la mondo. Prescau septi ar decoi pasis de mia unua classo de lerneo. Nun mia coro ne a apartigas la legagioine diom stricte. In mia mensa biblioteco acumulidis multae libroi, set samtempe crescis la nombro de legagioi ciu i simgis en la oceanon de forgeso. Ia me alfrotas in join, au cia mi trabibas, ciu fizicain, ciu animain traumoin, in mian menson revenas el cae amatae homoi cae libroi. Diai homoi cae vergoi malmultas, sed ili estas tre gravai por mi, char miai rememoroi pri ili elpas min conservi esperon, donas al mi forton cae curajon. La libroi, civi plei multe capablas helpi min anime, mi consideras nun mia vera cor biblioteco chi vo accompanos min gis la fino de mia vivo. Gin mi ne ordigas lau lingvoi, generoi au epocoi. Mia unua instruistino estis tre iuna, cae mia classo estis la unua de sia carriero. Compreneble si havis multa in cento in da iuna lernantoi dum sia vivo. Tio signifas che multa in cor biblioteco in sifondis ene dei unai animoi.